الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebaraka wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alihi salatu wasalam, njegovu časnu porucu, njegovu uzorte asabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvaženo braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, Evo nas, inšala, u još jednoj noći u kojoj se družimo sa predmetom hadisa, sa zbirkom Buharije, sa vjerodostavnom zbirkom hadisa imama Buharije, po glavlje etike edeba. <clears throat> Ovo je naša posljednja noć, inšala, biznila, u kojoj se družimo sa predmetom hadisa. Sutra ćemo napraviti kraću pauzu i od ponedjeljka, ako Bog da počinjemo sa predmetom akide, nadamo se da ćemo za sedmicu završiti akidu i nakon toga nam preostaje samo, preostaje nam samo ako Bog da, izlačenje nagrada i ispiti, a o svemu tome ćete inšala bizna detaljno biti obavješteni. Na vama je samo da prisustujete, da učite, da ponavljate i da se pripremate. Zadnje što smo juče govorili jeste hadisi koji govori o tome kako i na koji način islam gleda na pravo gosta. Pa smo kazali da imam e, Buharija rahmetullahi alihi spomenuo nekoliko hadisa u nekoliko različitih poglavlja koji govori o pravima gosta u islamu. Kaže imam Buharija poglavlje, odnosno pod poglavlje ukazivanje počasti gostu i služenje gosta. E, pa je spomenuo riječ uzvišnog Allaha subhanahu dajfi Ibrahim el-Mukramin. Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta u Kur'anu govori o Ibrahimu alaihi salatu wa wasalam. Jedna od njegovih osobina po kojima je Ibrahim alaihi salatu wa salam bio prepoznatljiv jeste ugošavanje gostiju. Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta govori o tome kako i na koji način se Ibrahim alaihi salatu wa salam ponašao prema gostima. Pa je Imam Buharija i zbog toga citirao ovaj kuranski ajet kaže se u više vjerodostojnih hadisa koje imam Buharija citirao, da Allah poslanik ali se letu se nam kazao ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka ne uznemirava svoga komšiju. Ko vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan neka počasti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka govori samo istinu ili neka šuti. Mi smo već jednom hajde da kažemo komentarisali kratko ovaj hadis, u svakom slučaju tri veoma bitne zasebne cjeline koje imam eh, Buharija e, spominje E, citirajući ovaj hadis Allahu poslanika alejhi salatu selam ko vjeruje Allah i sudnji dan neka ne uznemirava svoga komšiju pa smo mi govoreći o komšijama kazali da postoji više stepeni odnošenja odnosno kako da se mi odnosimo prema našim komšiji, pa jedan od stepeni da mu činimo dobročinstvo jedan je i da se suzdržimo od uznemiravanja komši, a jedan je i da trpimo i da se strpimo onda kada nas on bude vrijeđao. Pa kaže ovdje Allah poslanik ali se letu ko vjeruje Allaha i sudnji dan, neka ne uznemirava svoga komšiju. Nakon toga kaže ko vjeruje Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta, neka pazi na svoga gosta. Ovo nam definitivno ukazuje koliko mjesto u islamu zaslužuje e, gost do te mjeri da Allah poslanik ali se leto se nam to povezuje sa vjerovanjem u Allaha i sudnji dan. Pa kaže onaj ko vjeruje u Allaha, ko vjeruje u sudnji dan i polaganje računa trebao bi da bude pažljiv prema gostima, trebao bi da se potrudi da ih ugosti. I zadnja stvar u ovom hadisu kaže Allah poslanik ali se leto se nam ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka govori samo dobro istinu ili neka šuti. Govorili smo mi dosta o opasnosti jezika, govorili smo da po ovim riječima Allah poslanika ali se letu sram čovjek ima samo dvije verzije, ima kada govori da je to nešto dobro, da zna da ono što govori u tome je hajr ili da šuti. Nakon toga <clears throat> eh, Imam Buharija, rahmetullahi alihi, stavlja i dolazi sa novim pod, pod poglavljem Bab sun'i at-ta'ami wa takallufi lid-dayfi spravljanje jela gostu i ulaganje maksimum, maksimalnog truda oko toga. Imam Buharija, rahmetullahi alehi, ovdje je citirao onaj hadis kojeg smo mi juče spomenuli, iako je bio juče citiran u jednoj kraćoj verziji, a ovdje je duža verzija u kojoj se spominje da je Selman radijallahu ta'ala anhu posjetio svoga brata Ebu Derda. Kaže se, Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem povratio je Selmana i Ebu Derda, pa je Selman došao u goste kod Ebu Derda i vidio da je Umu Derda uređen u otrcanu odjeći. Pa ju je upitao šta ti je, na što mu je ona odgovorila, tvoj brat Ebu Derda nema potrebe za dunjaličkim stvarima. Zatim je došao Ebu Derda, spravio mu jelo i rekao ti jedi, ja postim. Neću dok i ti sa mnom ne budeš jeo. Znači, učer smo govorili o, i prekućer o tome o, da je Allah poslanik ali se letu sram kada je došao u Medinu, prvu stvar koju uradio izgradio je džamiju i pobratio je između Muhadžira i Ensarija Dvojica ljudi koji povratio Allah poslanik su bili Ebu Derda i Selman radijallahu ta'ala anhuma. Pa jedne prilike Selman radijallahu ta'ala došao kod svoga brata Ebu Derda i primijetio je primijetio je da on, e, hajde da kažemo, jednu ruku ne brine o dunjalu i dunjalučkim potrebama, pa čak kad su pitanju i potrebe njegove supruge. Pa onda nam navodi u ovom hadisu, kaže, zatim je došao Ebu Derda i on, Ebu Derda je napravio njemu hranu. Zato imam Buharija i citira ovaj hadis zbog ovih riječi. Pa je Ebu Derda njemu napravio hranu, pa mu je primakeo da jedi, a on je rekao ti jedi. Ebu Derda kaže Selmanu, jedi ja ne mogu, ti si moj musafir, ja postim pa je Ebu Darda odbio da jede, ako je to, kaže, dobrovoljni post i ti treba da sa mnom jediš. Pa nastavlja, pa je Ebu Darda jeo sa njim. Kada je došla noć, Ebu Darda je pošao da klanja, ali mu je Selman rekao, lezi i spavaj. Pa je on legao. Zatim je Buderda ustao i počeo opet, e, pošao da klanja, ali mu je Selman opet rekao, lezi i spavaj. Kada je bilo prekraj noći, Selman mu reče, ustani i sada klanjaj. Pa su zajedno klanji. Potom E, potom mu je Selman radi Allahu ta'ala nu rekao ti imaš obaveze prema svome gospodaru, ti imaš obaveze prema sebi, imaš obaveze prema svojoj poruci, pa gledaj prema svakome da ispuniš svoje obaveze. Zatim je Buderda odšao Božim poslaniku i ispričao mu šta je ovaj rekao, Allahu poslanik je rekao, Selman je rekao istinu. Vidimo da ovdje Selman radi Allahu ta'ala anhu, znači preporučio i savjetovo je Ebu, e, Ebu Derda, svoga brata po vjeri, da treba da ispuni obaveze prema svome gospodaru, ali isto tako to ne isključuje da ispuni obaveze prema svojoj supruzi i prema svome tijelu. Svako ima prava, pa bi čovjek vjernik trebao da e, obaveze koje ga okružuju da je ispravno rasporedi i da pokuša svakom insanu koji ima kod njega neko pravo, da pokuša da ispuni te obaveze. Rekli smo da imam Buharija, citirao ovaj hadis samo zbog jedne riječi, a to je da je došao Ebu Derda i on je sprimio hranu i on je primakao hranu <clears throat> Selmanu, pa je Selman odbio da jede tu hranu zato što jednostavno želio je u jednu ruku da ga ukori zbog njegovih postupaka. U svakom slučaju, muslimanima je propisano da da kada dođe gost da se potrudi maksimalno u granicama ljudske mogućnosti da mu iznesu najljepšu hranu, da ga ugoste na najljepši mogući način. <clears throat> Nakon toga na 422. stranici 6142. hadis, jedan poduži hadis koji govori u jednom zasebnom poglavlju koji se zove kasame. Kasame. Kasame. E, jedno zasebno poglavlje kada se desi u islamu ubistvo za koje ne postoje nikakvi tragovi i nikakvi svjedoci. Kako i na koji način rješavati to pitanje. Ali u svakom slučaju, rekli smo, pronicljivost imama Buharije, Rahmetullahi alihi je bila velika, pa je ovaj veliki hadis, spomenuo samo opet zbog jedne riječi. Kaže Imam Buharija poglavlje babu i kramil kebiri wa jebdeu kebiru bil kelami wa suali. Poglavlje poštovanje prema starima i prvo stariji počinje govoriti. Znači kada se nalaze ljudi u društvu treba respektovati starijeg i ako treba neko govoriti, nekoga predstavljati, onda će to raditi neko koji je najstariji. U svakom slučaju da ne čitamo cijeli hadis, E, desilo je se da su dvojica ashaba otišli na Hajber. Otišli su na Hajber i onda su, e, kada su došli na Hajber, pošto je Hajber velik, razišli su se. Nakon toga ova jedan nalazi svoga prijatelja da je ubijen. Dolazi, vraća se kući i sa svojim ocem i sa svojim još jednim bratom odlazi kod Božije kosanika ali se letu selam pa je počeo da govori najmlađi među njima pa mu kaže Allahu kosanika ali se letu selam Kebir, kebir, neka priča onaj koji je najstariji, on je najprioritetniji, pa su onda ispričali Božijem poslaniku, ali se letu selam, šta je se sve desilo, pa ima Allah poslanik, ali se letu selam, dao odgovor na sve tu. U svakom slučaju ovo je hadis dug, koji u osnovi govori jednom posebnom poglavlju u, u, u fiku, kompletnom poglavlju, jer iz ovog hadisa se uzmeju skoro pa svi propisi vezani za ovo poglavlje. Ali ono zbog čega imam Buharija, Rahmetullahi alihi spomenu ovaj hadis, jesu samo ove dvije riječi. Kebir, kebir, daj prednost starijim i daj prednost onome koje je znači prioritetniji da govori u jednom, u jednom sjelu. Pa nas Islam uči, braćo moja draga, da poštujemo starije da poštujemo starije, a jedna od stvari kako se poštuju stariji jeste kada treba govoriti, kada treba predstavljati da, da se daje prilika starijim ljudima. U svakom slučaju postoji drugi hadisi, postoji drugi hadisi u kojima Allah poslanik alaihi salatu wasalam eh, jasno je ukazao da je odplemeniti plemeniti svojstava u islamu i to da se poštuju i respektuju oni ljudi koji su osjedili u islamu. Čak je došlo u nekim hadisima da je Allah poslanik ali se letu selam rekao nama ne pripada onaj koji ne respektuje i ne poštuje starije osobe. Pa znači insan bez obzira, bez obzira može on biti e, bogatiji, može biti ugledniji, može biti i učeniji od starijeg, definitivno, ali stari u islamu ima opet znači svoje mjesto zbog svoje starosti zbog toga što je godine i godine proveo u islamu i zbog svojih godina i zbog njegovih zasluga ima pravo da bude respektovan, ima pravo da bude poštovan. Pa pogledajte kako islam gradi jedno društvo kako islam e, usmjerava jedno društvo, kako se kockice mozaika u islamu ispravno uklapaju. Insan kada ostari, treba da ga pazi prvenstveno njegova djeca, treba da ga pazi njegovi unuci, njegove čerke, njegovi sinovi, njegova rodbina, njegova komš, njegove komšije, ali i sve to u jednom društvu gdje god da se pojavi starija osoba, treba da ga drugi uvažavaju i respektuju zbog njegovih, zbog njegovih godina. Nakon toga opet imam Buharija rahmetullahi alihi citirao onaj hadis kojeg smo jučer ili prekućer spominjali kada je Ibnu Omar radijallahu ta'alanhu stidio je se i nije želio da progovori u društvu Ebu Bekra i Omera kada je Allah poslanik alihi salatu wasalam postavio jednu kao zagonetku i pitanja sahabima o jednom drvetu, opisao im je to drvo, ali ashabi su počeli da spominju neka drva iz hajde da kažemo, vrste drva iz pustinje, nikome nije palo na pamet da se radi o palmi. Pa Abdullah ibn Omer kaže, ja, palo mi je na pamet da je to palma. Ali sam pogledao oko sebe, pa sam vidio u društvu Ebu Bekra, vidio sam Omera, sve su to bili stari ljudi od mene, pa me je bilo sti da progovorim, pa nisam rekao. Poslije kada je to kazao svome ocu, Njemu je jednu ruku bilo žao zašto, zašto nisi pokazao kako si pronicljiv, kako si pametan, zašto to nisi na lijep i kulturan način rekao. Ali je Imam Buharija, Rahmetullah alihi, citirao ovdje, tu predaju kako bi potvrdio kako je Abdullah ibn Omar bio odgojen, a kako i ne bi kada ga je odgojio njegov otac Omar, da kada je vidio da je on mlađi, da je on jedan od najmlađih u društvu, da tu imaju veliki ljudi koji ne znaju odgovor na to pitanje, stidio je se da progovori prije njih. Pa nam je veoma bitno da svoju djecu odgajamo kada dođu stari ljudi, da ih respektuju, da ih poštuju, da puste njima da govori i ako znači i žele da repliciraju, da to onda da bude na jedan znači blag, kulturan i lijep način. <clears throat> Nakon toga imam Buharija, rekli smo da je ovo poglavlje etike, poglavlje bontona i ponašanja, pa imam Buharija, znači ne drži se nikakvog redoslijeda, jednostavno govori o razno raznim stvarima koji su potrebne jednom društvu, pa nakon toga imam Buharija kaže šta je od poezni, poezije, pjesničke forme zvane ređez, i pjevušenja pri tjeranju djeva dozvoljeno, a šta je pokuđeno. Znači čovjek u svom životu jednostavno, pogotovo kada su pitanju Arapi, za vrijeme Božih poslanika, ali alaih salatu wasalam, e, pjesništvo je bilo dostiglo, slobodno se može kazati, vrhunac. Pa je uzvišnji Allah objavio Kur'an u kojem je ljudima pokazao da to njihovo pjesništvo je daleko, daleko od uh, E, riječi uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, ali u svakom slučaju Arapi su bili poznati da su mnogo, mnogo pažnje posvećivali pjesništvu, pa ima Buharija kao da e, želi da da odgovor e, da li čovjek vjernik može Da li čovjek može da se bavi pjesništvom? Da li čovjek musliman u svakom životu može neke stvari kazati u stihovima? Ima li tu neka granica? Može li se u pjesništvu pretjerati? I tako dalje. Pa nam ima Buharija 6145. E, hadis e, od Ubej ibn Kaba e, pričao da je Allah poslanik Ali Sad sam rekao u poeziji ima mudrosti kale inne mine ši'ari hikmeten doista u poeziji ima mudrosti. U drugom hadisu Allah poslanik kojeg također bilježi imam Buharija inne mine al bejani le sihra doista u nečijim riječima, u nečijoj poeziji, u nečijem pojašnjenju ima opsihrenje. Znači, toliko su ljudi znali biti e, e, retoričari da su jednostavno znali ljude opsihriti svojim govorem svojim govorom, ali mislimo ovdje u pozitivnom smislu. Mislimo ovdje u pozitivnom smislu, pogotovo u to vrijeme, znači pjesnici su bili nešto što mi danas imamo kao mediji. Znali su pjesnici o nekom, o nekom je opjevati jednu e, pjesmu, kasidu, znači u kojoj su, hajde da kažemo, govorili o njemu negativno i taj insan je bio, njegova historija je bila završena. S druge strane, znali su nekoga opjevati, znali su nekoga pohvaliti i u to vrijeme to je bio vrhunac znači, neke medijske propagande. Tako da, e, e, u to vrijeme pjesništvo je zastupalo i imalo veliku, veliku ulogu u životu ljudi, pa kaže Allah poslanik, inne mine ši'ari hikmeten, doista u poeziji ima mudrosti. I zaista čovjek kada čita arapsku poeziju, znači doista, doista ne može da se načudi e, koliko, koliko su ljudi e, imali mudrosti, koliko su stvari e, opjevavali kroz svoje pjesme i koliko zaista u tome ima mudrosti. U svakom slučaju, ovo je jedan argument koji ukazuje da u islamu čovjek može da se bavi pjesništvom, poezijom, ali znači vidjet ćemo s druge strane da imaju argumenti koji, hajde da kažemo, ukazuju da ne treba pretjerivati u tome. E, nakon toga, hadis 6164. E, od Džunduba radijallahu ta'ala, dok je Allah poslanik ali se letu vesram putovao, e, zapao je za, e, zapeo je za kamen i spotakao se. Pa je prokrvario njegov prst. Allah poslanik ali se letu vesram bio je na putovanju, pa je zapeo. Ljudi su odali bosi. Pa je zapeo za jedan e, kamen, pa je znači raskrvario prst, pa je Allah poslanik ali se letu vesram u jednu ruku u stihovima kazao, فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت Znači Allahu poslanik alejhi salatu vesselam spjevao je u jednu ruku e, dva stiha u kojima se obraća tom svome prstu i kaže jesi li ti išta do prst što je prokrvario i na Allahu na Allahom putu si znači od to si, što se doživio, doživio si na Allahovom putu. U svakom slučaju, e, ono što je Imam Buharija htjeo od ovog hadisa jeste da je Allahu poslanik ali se letu wasalam nije bio pjesnik, ali znači nekada u svakom životu e, znao je neke stvari kazati u jednom ili dva stiha. Što opet ukazuje s druge strane da generalno gledajući na pjesništvo i na poeziju da je to u islamu dozvoljeno. Nakon toga, <clears throat> Isto tako, e, Imam Buharija će poslije citirati ovaj hadis u jednom drugom poglavlju, e, kroz možda tri, 4 različite verzije hadisa, jeste da je Allah poslanik ali se letu selam e, jedne prilike kada su bili na putovanju, imao je jednog čovjeka koji je gonio njihove deve, zvao se Enđeša. A Arapi su imali običaj da kada neko goni deve, im lagano pjevuši i onda to devama je davalo bukvalno satisfakcija. je to bilo da deve brže idu. Jednostavno tako se one nauči da čovjek kada im lijepo pjevuši, one idu brže i pokornije su kada je u pitanju putovanje. Pa jedne prilike ovaj e, goniš deva Enđeša, a na devama su znale biti znači nositke u kojima su sjedile de, e, žene – Pa jedne prilike Allah poslanik ali se letu selam obratio se tom enđeši, on je se lagano raspjevušio, a deve su se razmahale, pa su nosiljke koje su bile na leđima deva počele se znači tresti, pa je Allah poslanik ali se letu vaselam odabravajući njegov taj postupak generalno. Poslanik ga je čuo kako on pjevuši i nije mu ništa rekao, samo mu je kazao rifkan bil qawarir, polako, polako, malo uspori gore ovo što se nosi na, na devama su bočice. Žene Boži poslanik poredi sa bočicama pa kaži Rifkan bil kavarir, polako, polako, ovo su kostakljene bočice, znači mogu se polupati, ali u svakom slučaju poslije ćemo vidjeti kada bude Imam Buharija govorio u jednom posebnom poglavlju da je dozvoljeno nekada neke stvari indirektno nazvati drugim imenom, e, To je jedno poglavlje posebno, ali ovdje, znači, Boži poslanik, ali se leto se odobrio je to pjevušenje, pjevanje tih stihova kako bi se ubrzalo kretanje deva. Pa opet vidimo, opet sve su to argumenti koji ukazuju da u islamu je dozvoljeno, znači, pjesništvo, poezija e, i isto tako da prilikom, znači, tih e, karavana, da je bilo dozvoljeno ljudima da pjevuše, pjevuše, određeni stihove kako bi, hajde kažemo, karavana se kretala brži. <clears throat> Isto tako imamo više hadisa u kojima Allah poslanik alaihi salatu wasalam e, svome e, Hasanu, Znači, e, Hasan je bio poznati pjesnik Allahog poslanika, ali se letu wasalam, pa je znao reći Boži poslanik nekada kada je bilo potrebno, hađimhum, znači, napadni i džibril će ti pomagati, ali ti ispjevaj neke stihove o neprijateljima Allahog poslanika, ali se letu wasalam. Sve to opet generalno ukazuje da je Allahog poslanika, ali se letu wasalam, generalno, generalno eh, odobravao eh, poeziju i pjesništvo. <clears throat> Nakon toga dolazimo do novog podpoglavlja, rekli smo Kao što je govorio Imam Buharija, glavno poglavlje gibet, nakon toga dolazi sa podpoglavljima koja govori e, o tome kada je dozvoljen gibet, a u osnovi je zabrajno. Isto tako, o nemimetu, nemimet je u osnovi zabrajen, ima i situacije kada je nemimet dopušten, e, prenošenje tuđih riječi drugim ljudima. Isto tako, e, Imam Buharija na početku citira argumente koji ukazuju da je dozvoljeno baviti se poezijom, pjesništvom, ali sada dolazi poglavlje koje to pojašnjava i u jednu ruku smjerava, pa kaže se poglavlje Bab ma yukrahu an yakuna al-ghalib 'ala al insan al shir e, Poglavlje nije dobro i pokuđeno je da kod čovjeka preovladava poezija. Tako da ga odrati od spominjanja na Allaha, na drugih nauka i Kur'ana. Znači sada već imam Buharija nakon što je konstatirao i citirao argumente koji ukazuju da u islamu se čovjek može baviti poezijom, dolazi do druge vrste argumenata iz kojih se vidi da čovjek ne bi trebao da se mnogo toliko posveti poeziji, da ga to odvrati od Allaha, da ga odvrati od Kur'ana, da ga odvrati na spominjanje Allaha ili ne daj Bože, argumenti koji ćemo sada čuti ukazuju na to da čovjek iako se bavi poezijom, iako znači e, treba da to bude poezija istine, da ne bude u toj poeziji vrijeđanja, da ne bude klevete, da ne bude psovanja. Znači, poezija može biti zabranjena s aspekta onoga o čemu govori. Pa imamo dva aspekta. Imamo aspekt da poezija ne treba da bude nešto što preovladava kod insana. S druge strane, i ako će se čovjek baviti poezijom, da to bude znači ispravna poezija u kojoj nema, e, ne daj Bože, nemoralni stvari, nema proklinjanja, nema vrijeđanja, nema potvaranja, nema laži. Pa je tako ispravno razumijevanje e, ovih argumenta. Kaže se u dva vjerodostojna hadisa 6154. i 6155. da je Allah poslanik ali se letu selam rekao da se srce ili utroba nekog čovjeka napuni gnojem tako da ga razori bolje nego da se napuni poezijom. <clears throat> Dva hadisa Imam Buharija je citirao, jedan od Ibnu Omara, a jedan od Ebu Huriri. Mi smo rekli uvijek kada Imam Buharija citira dva ista hadisa, postoji hadijska korist zbog koji imam Buharija citirao dva hadisa, nemoguće da imam Buharija ponovi dva hadisa ista, sa istim prenosijecem, sa istim lancem prosla i istim, e, istim rivajetom. Nemoguće, znači imam Buharija kada god spomine dva hadisa, na izgled slična, ima razlog zašto imam Buharija citirao. Pa jedan od ova dva hadisa od Ibnu Omara, a jedan je od Ebu Huriri, da je Allah rekao da se srce ili utroba nekog čovjeka napuni gnoje. Tako da razori tog insana bolje nego da se on napuni njegovo tijelo poezijom. Pa smo rekli, znači da je ispravno razumijevanje argumenta, sada kada bi čovjek samo pročitao ovaj argument, ispalo bi da je poezija u islamu haram i zabranjena. Ali vidimo ovdje poslanik kaže da se napuni njegovo tijelo, znači E, pa ukazuje da čovjek ne treba mnogo, mnogo da se tome posvećuje. Ako se tome posvećuje, onda treba da to bude znači ono što je dopušteno i što je halal. Vidjeli smo situacije gdje je Boži poslanik odobrio pjesništvo, čak je pohvalio pjesništvo da u pjesništvu ima mudrosti, da u pjesništvu ima e, bukvalno pjesništva toliko ima uticaja na ljude da je to poput sihra. Sama Allah poslanik je nekada znao izreći e, nekoliko stihova iz, znači, hajde da kažemo kao pjesništvo, odobrio je goničima deva e, da pjevuši kada gone deve, odobravao je Hasanu svome pjesniku da putem pjesništva kritizira njegove neprijatelje i tako dalje. Pa je ispravno razumijevanje e, znači hadisa koji to zabranjuju da se tu misli da se time ne pretjeruje, Jer vidimo iz poglavlja sam Buharija kaže nije poželjno da kod čovjeka preovladava poezija. Ne da preovladava, da ga to ne odvrati od Allaha, od zikra, od Kur'ana i drugih nauka. <clears throat> Nakon toga e, Imam Buharija počinje da govori o korištenju određenih uzrećica kod Arapa da one nisu sporne da se koriste. Mi ćemo, e, pošto u većini slučaja to su uzrećice e, kod Arapa, e, pa nećemo se mnogo, nećemo se ako Bog da, nećemo se ako Bog da mnogo kod toga zadržavati, ali e, fino je da znamo te neke stvari i argumente. Imamo, znači, vjerodostan hadis kaže se prvo pod poglavlje riječi vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam teri bet jaminuki. Poglavlje je imam Buharija naslovio opet sa riječima jedna uzrečica e, koja je bila prisutna kod Arapa za vrijeme Božijeg poslanika, teribet bet jaminuki, ruke ti se uprašile. Ja lično sam zagovornik eh, da kada se stvari određeni prevodi, da se ne prevode bukvalno, zato što u osnovi e, i mi danas imamo svoje neke uzrečice kada bi ih htjelo prevesti ljudima, ništa shvatili ne bi. Kada mi kažemo ljudi, nekome kaže sjeo mi je kolač ko blinti šamar. Ti sada kada bi nekom Englezu to preveo, sjeo mi je kolač ko blinti šamar, on ne bi ništa shvatio kako mu je kolač sjeo. Ali je kolač, znači dobro sjeo ko blinti šamar, iako nikako kako blinti šamar, znači e, malo nepovezano. Tako i u arapskom jeziku imamo određeni e, fraze koji se nikako ne mogu prevoditi bukvalno, već se treba prevoditi njihovo značenje. Pa i, znači u ovom kontekstu Allah poslanik je znao reći nekim od ashaba ovu uzrečicu teribet je minuk, ruke ti se uprašile. Čak kažu islamski učenjaci, bukvalno to znači toliko je čovjek siromašan da su mu se ruke uprašile od zemlje, nema ništa. Kao da je to jedan vid dovije protiv insana, a suprotno, znači kažu islamski učenjaci, ovo teribet je minuk, znači pohvala ali je tako vanština ovih riječi da one izgledaju kao da je to nešto negativno, a izkazuju se u pozitivnom kontekstu. Pa ćemo vidjeti, znači imamo ovdje e, hadis Božeg poslanika koji opet samo zbog jedne riječi tu citiran. Hadis koji govori o propisima, e, e, propisima dojenja. U islamu kada žena zadoji dijete. Moramo sad se malo koncentrisati, izićemo skroz iz teme. Znači, žena u islamu kada zaduji dijete, ona mu postaje majka. Ta žena ima svog muža. Taj muž postaje tom djetetu babo po mlijeku. Babo po mlijeku. Ona mu je majka po mlijeku. Babo po mlijeku. Taj čovjek, ako ima svog brata, postaje taj brat njegov amiđa djetetu po mlijeku. Jer Boži poslani kaže sve, znači što je zabranjeno po krvi, zabranjeno po mlijeku pa znači ovo je majka je zadojila dijete, ona mu je majka po mlijeku. Njen muž je babo po mlijeku. Njegov brat je Amidža po mlijeku. Pa je došao Aishi radi Allahu Tarana čovjek koji je bio tako Amidža po mlijeku i pokucao da uđe kod nje. A u islamu po krvi je Amidža mahrem. Samim tim i Amidža po mlijeku je mahrem. Pa je on pokucao da kod nje uđe, a Iša mu nije dozvolila. Pa kada je došao Boži poslanik, ona mu ispriča, kaže, Allah, poslaniće, ja nemam ništa sa tim čovjekom, ja imam majku po mlijeku, ona ima svoga muža, on ima brata, pa ja nemam sa tim čovjekom ništa. Kaže Allah poslanik, tada je rekao, a, a iša, dozvoli mu, tu je tvoj amiđa po mlijeku, teribet je minuk, kao ono, Allah te nagradio, ili živa i zdrava bila u lijepom i kontekstu u Aisha dozvoli mu teri biti je minuk, Allah ti se smilovao, Allah te nagradio i tako dalje. Može se prevesti Allah ti se smilovao. Iako bukvalno kada je pre, prevodili imamo hadisa i prevodlaca koji prevedu, ruke ti se uprašile. I šta sada kada neko čita ko ne zna kako i na koji način Arapi koriste tu riječ, pročita Aisha dozvoli mu ruke ti se uprašile. Šta znači? Pa treba, znači, Pomeni, po mom mišljenju, ovakve fraze treba prevoditi po značenju kako i u kojem kontekstu su i Arapi koristili, a ne prevoditi ih bukvalno i onda oni koji čitaju ne razumiju o čemu se radi. Pa je znači u islamu e, dozvoljeno, e, kada govorimo o Arapima, a i tako i kod nas da čovjek znači rekne insanu teribet jeminu ke, kao ruke ti se uprašili u smislu Allah ti se smilovao. <clears throat> Nakon toga, <clears throat> imamo e, poglavlja kod Arapa je bilo, kod Arapa imaju također dvije uzrečice, jedna je vej leke, teško tebi, e, jedna je vej leke, a jedna je vej hake. Jedna je, e, znači ima veoma sitna, ima veoma sitna razlika između te dvije riječi vej hake i vej leke. Pa znači vidjet ćemo da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam shodno opet kontekstima e, koristio oba dvije, ove, oba dvije ove riječi. Nekada se jedna od njih prevodi Allah ti se smilovao, a nekada isto one dolazi teško tebi pa je Allah poslanik alaih salatu wasalam e, e, koristio ove oba dvije riječi e, u svom svakodnevnom životu što ukazuje da one nisu loše, ali znači opet vidjet imam Buharija citira duge hadise samo zato što u tom hadisu ima jedna riječica koja bi opravdala da je Allahu poslanik alaih salatu wasalam koristio te riječi. Pa primjer radi imamo hadis onaj o onome goniću deva Eh, Enđeši, Allah poslanik alaih salatu selamu je kazao, znači kada je vidio da se on raspjevušio, da su se deve razmahale, da bi žene mogle poispadati iz svojih nosiljki, kaže mu, wej hake, teško tebi, ali znači ne u smislu baš teško tebi kao prijetnje, već polako, polako, zar ne vidiš da ste se, hajde da kažemo, previše brzo idete. Pa je to kao jedna riječ upozo, upozorenja i Allah poslanika letu salatu wasalam, vaj hake, teško tebi, o enđeša, polako sa ovim bočicama staklenim, aludirajući na žene. <clears throat> Isto tako, e, U drugom onom hadisu kada smo govorili da nije dozvoljeno hvaliti čovjeka javno ako, bi, a, ako se pretjeruje u tome, Allah poslani kada je čuo čovjeka koji hvali svoga brata, ali ga hvali prekomjerno, kaže Allah poslani kada je salatu wasalam, وَيْلَكَ قَطَعْتَ unuqa teško tebi prerezao si vrat svoga brata. Pa vidimo da Allah poslanik ali se letu sram koristio i jednu i drugu riječ i teško ti se ili E, vidjet ćemo opet u nekim drugim kontekstima, može se ta riječ prevesti i Allah ti se smilovao. Primjer radi u hadisu 6164. Kada je onaj čovjek, taj hadis smo citirali u poglavlju posta, kada je došao Božijem poslaniku i kaže Allahu poslaniće, upropašten sam, uništen sam, spavao sam sa zrženom u e, periodu e, dok smo postili, mi smo u mjesecu Ramazanu imali E, spolni kontakt, pa je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao hake teško tebi, šta si uradio? Kada je on došao i kaže Allahu poslaniče, ja sam propu, kažemo Allahu poslanik alaihi salatu wasalam hake teško tebi, odnosno u ovom slučaju, Allah ti se smilo, šta je bilo, reci mi, dolazi čovjek i kaže božjem poslaniku, Allahu poslaniče, propu sam, uništen sam, uradio sam nešto što će me uništiti. Kaže Allahu poslanik, ali se letu selam, zašto Allah ti se smilao, vej hake, Znači, e, imam Buharija jednostavno e, za nas, inšala bizna, koji ne govorimo arapski jezik, nisu toliko bitna ova poglavlja iz razloga e, što jednostavno ne govorimo arapski jezik, ali imam Buharija je želio da potvrdi da u islamu i u međusobnoj komunikaciji nije problem da čovjek kada s nekim komunicira da kaže uaj leke, teško tebi ili uaj hake i tako dalje. <clears throat> Nakon toga <clears throat> Imam Buhari nam je citirao hadis, odnosno pod poglavlje, bab alameti hubbillah azza wa jal, znak Allahove ljubavi prema znak Allahove ljubavi. Kako da mi znamo da neki insan voli uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, znači znaci, u nečijem životu da insan voli svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala pa je imam je citirao najpoznati e, kuranski ajti sure Ali Imran قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أكو الله volite mene slijedite i vas će Allah voljeti poznati ajte mi smo ga do, više puta spominjali mnogo puta komentarisali mnogo puta spominjali našim predavanjima Allah Đeršanu kaže Kul in kuntum tuhibbun Allahe. Reci o Allahu poslaniće svojim sjedbenica. Ako vi volite Allaha, a jedna od najvećih zadaća muslimanima jeste da voli uzvišnog Allaha svanu ta'ala, gospodara zemlje i nebesa više nego što voli sebe i svoje porodice i svoje imetke i sve drugo na planeti. Pa kaže uzvišeni Allah u suri Ali Imran Kul in kuntum tuhibbun Allah. Ako vi volite Allaha, fattabi'uni sledite Muhammed alejhi salatu vesselam yuhibbukumullah pa će i vas Allah zavoliti pa ako neko tvrdi da voli Allaha subhanahu wa ta'ala treba da to potvrdi praksom slijedeći Muhammed alejhi salatu vesselam a, a rezultat će biti yuhibbukumullah wa yaghfir lakum Allah će vas zavoliti i oprostiti vam grijehe pa Znači imamo s jedne strane Ako vi tvrdite da volite Allaha, a svi tvrdimo da volimo Allaha i to je jedna od najvećih zadaća u našem životu, kako ćemo mi pokazati da volimo Allaha tako što ćemo slijediti Muhammed alihi salatu wasalam. Opet slijedjenje Muhammed alihi salatu wasalam samo nama može donijeti korist dunjalučku i ahiretsku, pošto je to najbolja osoba koja je kročila ikada zemljom. Nakon toga Imam Buharija nam je citirao možda tri ili četiri hadisa, svi su ti hadisi, četiri hadisa, četiri hadisa uh, i od različitih ashaba i u, u, u različitim i u različitim verzijama da je došao čovjek Božijem poslaniku, ali se letu, se nam i kaže Allahu poslaniće metesa'a, kada će nastupiti sudnji dan. Kaže Allah poslanik, a šta si ti za njega pripremio? Pogledajte, nekada insan, kada mu neko postavi neko pitanje, nekada i ne treba odgovoriti na pitanje, već treba čovjeku postaviti protu pitanje, da se on jednostavno malo osvijesti. Vi imate dosta puta, evo primjera radi, nama ljudi preko ovih šetanskih plastičnih kutija dosta puta počnu trljati uši, što ovo, što ono. I onda ti čovjek a dobro molim te da mi ti reci šta si ti uradio u životu. Ništa, onda stop. Pa insan nekada nekom insanu ne treba odgovoriti na pitanje, već mu treba odgovoriti protu pitanje. Pa dolazi čovjek i kaže, mete sa, kad je Allah poslaniće sudnji dan? U vjerodostojnim hadisma je došlo da Allahu poslanik je potvrdio da ne zna niko kada je sudnji dan. Osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Džibril alejhi selam pita Allahu poslanika alejhi selam kaže kada je sudnji dan kaže onaj, koji, onaj koga si pitao ne zna ništa više od onoga koji pita. Nija Muhammed alejhi selam niti Džibril ne znamo kada će sudnji dan to zna samo uzvišeni Allah. Pa dolazi čovjek kaže Allahu poslanice Mete sa'a. Kad je sudnji dan? Kaže Allahu poslanik. Drugo pitanje bolan. Mi ne znamo kad je sudnji dan. Ima nešto prije. Kaže Allahu poslanik. A šta si ti pripremio za sudnji dan? Pa kaže ovaj čovjek, nisam za sudnji dan pripremio mnogo, ni namaza, ni posta, niti sadake. Ali ja volim Allaha i njegovog poslanika. Allahu akbar. Allahu akbar. Kaže, nisam ja ovdje, kažu islamski učenjaci, da bi se ispravno shvatio ovaj hadis, kako ne bi poslije neko kazao, Boga mi Pezić je citirao hadis u Buhari, došao je čovjek i kaže, nisam ni mnogo namaza pripremio, ni mnogo sadake, ni mnogo posta. Ovdje se misli, nisam pripremio dobrovoljni postova mnogo, ni namaza, ni, ni sadake. Ali kod, a, kod ashaba je bilo nemoguće da neko, da neko e, kalkuliši oko namaza već dolazi on Allahu poslanik kaže Allahu će, kada je sudnji dan kaže Allahu poslanik a šta si ti pripremio za sudnji dan pa nisam kaže nešto mnogo na fila pripremio ali imam nešto što sam pripremio. Volim Allaha i volim njegovog poslanika, alihi salatu wasalam, pa mu kaže Allah poslanik, alihi salatu wasalam, ente ma'a men ahbebte, ti ćeš biti sa onima koji voliš. Pa je ovo jedan veliki hadis Enes radijallahu ta'ala u nekim predajama je kazao nismo se mi nakon primanja Islama obradovali nečemu kao što smo se obradovali ovom hadisu. Sam Enes kaže ja volim poslanika, ja volim Omera, ja volim o Ebu Bekra, iako kaže ne možemo uraditi dijela koliko su oni uradili, ali se nadamo zbog ovog hadisa da ćemo sa njima biti na sudnjem danu. Pa je ovaj hadis s jedne strane podstrik koga voliš sa njim ćeš biti. Ali isto tako zastrašuje da pazi čovjek koga voli. Oni koji budu volili igrače, i pjevače, i glumce, i manekene, i kriminalce, i lopove, i pjevače, Boga mi neka se paze, ovo je za njih prijetnja, sa njima će biti na sudnjem danu. Sa njima će biti na sudnjem danu, zato kaže Allah poslanik, ente ma men ti si pametno uradio, kaži, voliš Allaha, voliš poslanika, ti ćeš biti nasudnjen danu sa onima koje voliš, ali mi imamo problem, koga mi volimo? Ima dosta ljudi koji će kazati, volimo mi poslanika, ali volimo mi pjevače, igrače i ostali. Dobro, kako se pokazuje tvoja ljubav prema poslaniku? Ljubav prema poslaniku se prvenstveno pokazuje u njegovom slijedženju. Mi bi da volimo poslanika, ali da slijedimo igrače i pjevače i manekene i sve druge, a o poslaniku ali i se nam ne znamo najosnovnija pitanja. Ne znamo imena njegove djeci, ni njegove unuča, ni kako je živio, ni kako je se ponašao, ali mi volimo poslanika. A u svakodnevnom životu oponašamo pjevače, igrače, manekene i tako dalje. Pa je ljubav prema poslaniku, da bi sa njim bili na sudnjem danu, ljubav izučavanja njegovog sunneta, izučavanja hadijskih zbirki, prakticiranje sunneta, to je, ako Bog da, to je put koji vodi da budemo sa Božim poslanikom, alihi salatu wasalam, na sudnjem danu. Nakon toga jedno novo poglavlje, Lijepo poglavlje, bab, qawlir rajuli marhaba, da čovjek nekom nekome kaže dobro došao, ehlen ve sehlen, dobro nam došao. Pogledajte kako islam ulazi do najmanje sitnice. Neko ti je došao na vrata, gosti, musafiri, prijatelji, Čak ti islam kazuje kako i na koji način da ih dočekaš merhaben, bujrum, zato i došlo kod nas ono merhaba. Iako mi ne znamo merhaben, Znači, dobro došao, dobro došao, merhaba se govori nakon selama, assalamu alaikum, merhaben bikum, dobro nam došli. Pa u islamu, znači, vidjet ćemo iz nekoliko hadisa, Allaho poslanik, ali se letu selam, kao što navodim, Imam Buharija u prvom ovom hadisu, kaže, došla mu i njegova čirka Fatima, pa ju je kazao, merhaben bibneti, dobrodošla moja kćeri. U drugom hadisu stoji da Allahu poslanik došao i ka odnosno da mu je došla Ummu Hani pa joj kazao Allahu poslanik marhaban bi ummi Hani dobro došla o Ummu Hani Nakon toga imamo hadis 6176. da je jedna delegacija došla Božijem poslaniku alih salatu selam pa im je Allah poslanik alih salatu selam kazao <clears throat> dobro došli o izaslanici tog i tog plemena. Pa znači u islamu e, je lijepo i, i učinkovito kada čovjeku dođu ljudi, prijatelji, da ih na lijep način dočeka, svakako opet e, u sjeni svakog naroda i svakog jezika. Ali vidimo ovdje da Allah poslanik alaih salatu wasalam ljudima kada bi dolazio, znači činio bi dobrodošlicu, marhaben, bujrum, bujrum, dobrodošao i tako dalje. <clears throat> Nakon toga, nakon toga jedno opet e, novo, novo interesantno poglavlje, to je da kaže Imam Buharija bab la tasubbu dahr poglavlje nemojte huliti, nemojte vrijeđati, nemojte psovati vrijeme. Arapi su prije Islama imali običaj kada se desi neke nedače, musibeti, psovali su vrijeme. Psovali su vrijeme, a samim tim e, nesvjesno su psovali i gospodara vremena psovali, psovali su uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala, pa je došlo, znači, ovo poglavlje, la te subu dahr, nemojte vrijeđati i nemojte psovati vrijeme. Kaže se u hadisu Ebu Huriri da je Allah poslanik alaih salatu wasalam hadis 6181. hadis da je, uzvišeni, e, da je e, Allah poslanik kazao uzvišeni Allah kaže ljudi psuju, hule vrijeme, a ja sam vrijeme, u mojoj su ruci dan i noć. E, ovdje ćemo samo kratko se zaustaviti, pojasniti ovaj hadis i inšala biznila, time ćemo završiti ovo naše prvo predavanje. Kaže, uh, Allahu poslanik rekao je uzvišeni Allah, je subbu benu ademe dehr. Ljudi, potomci Adema, alaihi salatu wasalam, psuju i vrijeđaju vrijeme. U drugim hadisima je došlo la te subbu dehr, nemojte psovati vrijeme, kaže uzvišeni Allah je rekao wa ene dehr, Neki učenjaci su mislili i neki ljudi čak mislili da je ovo Allahovo ime kada je rekao o ene dehr, ali kažu islamski učenjaci, ima ovdje lijepo u fusnoti pojašnjeno, misli se Allah je taj koji upravlja vremenom ili Allah je vlasnik vremena ili on daje, zato je došlo na kraju hadisa, u mojoj ruci su dan i noć. Pa insan trebao bi da nauči se, znači ako se nešto desi, da ne psuje vrijeme, jer je Allah taj koji upravlja vremenom. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji upravlja vremenom. Pa smo rekli znači da kada čovjek psuje vrijeme, indirektno psuje uzvišenog Allaha subhanahu pa je došla zabrana u ovim vjerodostojnim hadisima da se ne psuje i ne vrijeđa vrijeme. Mi ćemo se ovdje zaustaviti ako Bog da u drugom predavanju nastavljamo sa ostatkom hadisa iz ovog poglavlja. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.